աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Անցնող մի քանի օրը բավականին հետաքրքիր էին, տարբեր զարգացումներով։ Այսպես Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հայտարարել են, որ ստեղծում են մեկ միասնական օթային պաշտպանության համակարգ՝ Հաքիմ Կոչիցյանը, որը թույլ կտա Էգեյան ծովից միջև Կասպից ծով միասին վերահսկել օթային տարածքը։ Շատ կարևոր, ինչի՞ չէ նաեւ մեզ համար վտանգավոր հայտ է։ Տեսնենք, ինչով է այդ ամենը վերջանում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան։ Այսպես Չինաստանի նախագահի եւ ղեկավարության հետ հանդիպումից հետո Ամերիկայի պետքարտուղար արտգործնախարար Էնտոնի Բլինկենը մի շարք հայտարարություններ արել։ Մասնավորապես նա հայտարարել է, որ Չինաստանի տարածքային ամբողջականությունը ԱՄՆ-ն ճանաչում է անվերապահորեն եւ որ Տայվանը համարվում է Չինաստանի անբաժան մասը։ Թվում է, թե քայլ է կատարվել, ինչպես նաև մենք խոսել ենք անցած հաղորդման ժամանակ, որ ամերիկյան եւ չինական հարաբերությունը ինչ որքե բարելավ են։ Բայց այսօր նախագահ Բայդենը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի հայտարարություն է արել, որով անվանել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինին բռնապետ։ Բնական է անմիջապես կարելի է ասել, որ իչիկ է դարձվել այս այցելությունը պետ քարտուղարի եւ ընդհանրապես նման հայտարարություններ անել։ Այսպիսի այցից հետո ցույց է տալիս, որ նույնիսկ ԱՄՆ-ը լինելով ղեր պետություն խնդիրներ կա լուրջ պետական կառավարման համակարգում։ Նման բաները անթույլատրելի են իհարկե։ Ռուսաստանում նույնպես հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան, ասեմ, որ պատերազմը Ուկրաինայում շարունակվում է շատ կատաղի ձևով, ուկրաինական հակահարվածը որևէ էական փոփոխության չի բերել, բայց նաև Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Շոյգուն հայտարել է, որ Ուկրաինան փորձելու է թիրախավորել Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք քաղաքներ, բրիտանական Storm Shadow ուրեմն հրթիռների միջոցով։ Եթե դա տեղի ունենա ըշշոյգույն, ապա դա կնշանակի, որ ԱՄՆ-ն եւ Մեծ Բրիտանիան արդեն անմիջականորեն ներգրավում են պատերազմի մեջ Ռուսաստանի դեմ։ Տեսնենք, շատ կոշտ հայտարարություն է, բայց այս ամենը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իրավիճակը գերտերությունների հարաբերություններում բավականին ծանր է։ Իսրայելում իրավիճակը բարդացավ Պաղեստինում, այնտեղ նորից բախումներ են Իսրայելի եւ Պաղեստինյան հասարակության ներկայացիների միջև կան տուժածներ, սպանվածներ, վիրավորներ, նույնիսկ զոհվել է երիտասարդ մի աղջիկ 15 տարեկան, թաղումը շատ մեծ քանակությամբ մարդիկ է հավաքել, ել ավելի իրավիճակը սրվել, բայց սրա հետ մեկտեղ նաև Իսրայելի որոշ քաղաքական եւ պետական գործիչներ քայլեր են անում, որը անթույլատրելի են։ Գիտեք, նման իրավիճակում առհասարակ քրեա ժողովրդի համար ով անցել է շատ ծանր ողբերգական ճանապարհ իր պատմության մեջ։ Այսպես ազգային անվտանգության նախարարի շտաբի պետ Շանամել Դորֆմանը կներեք արտահայտությանս համար, բայց միզել է այն վայրում, որտեղ սպանվել են պաղեստինցիները։ Եվ դա արել է բացեի բաց։ բաց Իհարկե, սա խայտարակություն է ուղակի։ Ոչ միայն ցույց է տալիս այդ խոր ատելությունը երկու ժողովրդերի միջև, բայց լավ ո՞նց կարելի է այդպիսի բան անել։ Ո՞նց կարելի է 21-րդ դարում հрья ժողովրդի ներկայացուցիչը, ժողովուրդ օգտվել է Քրիստոսին, օգտվել է բազմաթիվ հազարավոր գիտնականների, քաղաքական, հասարակական գործիչների նման բանի դիմի։ Նա փաստորեն միզել է ոչ թե եւ ոչ այնքան այդ վայրի վրա, ինչքան շատ ավելի խորը եւ վատ արարք է ձեռնարկել։ Տեսնենք, սա է իրավիճակը, ինչ ասենք։ Իրանը բավականին ակտիվ արտաքին քաղաքականություն էր վարում, այսպես Իրանի արտգործնախարարը Պարսից ծոցի պետություններում նոր կարևոր այցելություն է սկսել, հանդիպել է Կատարում արտգործնախարարի եւ Էմիրի հետ, ինչպես նաեւ Օմանում։ Քննարկել են տարբեր հարցեր, ընդհանուր իրավիճակին առնչվող Պարսից ծոցում, Պարսկաստան, Կաթար եւ Օման հարաբերությունների զարգացմանը, ինչը նշանակում է, որ իսկապես Վարսկաստանը փորձում է բոլոր հարևանների հետ գոնե մեծամասամբ արաբական աշխարհի երկրների հետ հարաբերությունները բարելավել, ինչը ընդհանուր իր քաղաքականության վրա ուղղակիորեն ազդելու է։ Իրաքում հետաքի զարգացումները տեղնեցան խոսքը վերաբերում է մեր բարեկամական եղբայրական եզդի ժողովրդին։ Այսպես, եզդի ժողովուրդը կատարեց հողարկավորության արարողություն Սինջար տեղում, որտեղ 2014 թվականին տեղի ունեցել եզդիների հերթական ցեղասպանությունը։ Հազարավոր մարդիկ սպանվել, վիրավորվել, դուժել են։ Ընդհանրապես Սինջարի այդ շրջանը եւ մի շարք այլ փոքրիկ վայրեր համարվում են եզդիական ինքնավարության մաս եւ այնտեղ եզդիները փորձում են իսկապես ստեղծել իրենց հայրենիքի մի մասը։ Տեսնենք ինչով այդ ամենը կվերջանա, բայց մենք իսկապես հոգով եւ սրտով մեր եղբայրական եզդի ժողովրդի հետ ենք։ Այսպիսին էին հիմնական զարգացումները մի շարք տանկագին բարեկամներ կհետևենք նրանց եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, պին դեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։